Արցախի նախագահն ու ՀԱԿ գործող նախագահը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ծննդյան օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել ԼՂՀ նախագահը։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂՀ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ Լիա Գումարնիստը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը եկող շաբաթ կայցելի Երևան եւ Բաքու։ Խաղաղագործությունը խնուշինակ համայնքում զարգացած ճյուղերից է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հունիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդ հրադադարի ռեժիմը խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, արձակելով անկանոն բնույթի կրակոցներ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևան քաղաքում հանդիպում է ունեցել ՀԱԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ որ պաշտոնական Ստեփանակերտը մնում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հագամարտության խաղաղ կարգավորման կողմնակից, ընդգծելով բանակցային լիարժեք ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը Արցախի լի իրավ մասնակցությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը կարևորել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումը, ինչը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունացման պահպանմանը եւ դրական ազդեցություն կունենա բանակցային գործընթացի հետագա ընթացքի վրա։ Հանդիպմանը մասնակցում էին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, ՀԱԿ-գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասշիկը, պաշտոնատար այլ անձիկ։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Սնդյան օրվա կապակցությամբ։ Կանգնած լինելով հայկական երկու հանրապետությունների եւ հայոց հերոսական բանակի կազմավորման ակունքներում, դուք արել եւ անում եք հնարավորը նրանց շարունակական զարգացման ու զորացման, համազգային խնդիրների լուծման, հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանության, նրա միասնականության ամրապնդման, միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դերի բարձրացման ուղղությամբ։ Վստահեմ, ձեր ջանքերը գնալով կկրկնապատկվեն եւ կբերեն նոր հաղթանակների իբարս հայոց աշխարհի եւ նրա ժողովրդի։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան տարեդարձի արդիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն ու ամենայն բարիք, ասված է ԼՂ նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ լիագումար նիստը։ Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը Նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանաձեռնամուխ եղավ կառավարության կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկմանը։ Առաջին հարցը բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենքի նախագիծն էր, որը խորհրդարանի ուշադրությանը ներկայացրեց ԼՂՀ շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների վարչության պետի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված այդ օրենքը բնապահպանական նոր վճարներ ու դրույքաչափերը սահմանում օթային եւ ջրային ավազաններում վտանգավոր նյութերի արտանետման պարագայում։ Լիագումար նիստում առաջին ընթերցմամբ են ընդունվել նաև սնանկության մասին օրենքը եւ նրանից բխող մի շարք օրենքներ։ Ապրիլյան քարորյա ռազմագործողությունների ընթացքում հիմնար ձեռնարկությունների եւ կազմակերպությունների փաստացի եկամուտների նվազման եւ դրանց համեմատ հարկերի հավասարակշռման նպատակով խորհրդարանն ընդունել է շահութահարկի մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքը, ինչպես նաև դրանից բխող եկամտային հարկի մասին ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, հաստատագրված վճարների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին վճարներին եւ արտոնագրային վճարների մասին ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքները։ Լեհագումար նիստում առավել բուրըն ու տևական էին ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները, որը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ 15 թվականի պետական բյուջեի շեփական եկամուտների կազմել են 34 միլիարդ 437.4 միլիոն դրամի չափով, որը կազմում է նախատեսված ծրագրի 92.7 տասորդական փոխոսը։ Նախատեսված 33 միլիարդ 57.4 միլիոն դրամ հարկային եկամուտների եւ պետական ծուրքի հաստատի մուտքերը կազմել են 33 միլիարդ 175.5%-ական տոկոսով, առաջադրանք կատարվել է 100.4%-ական տոկոսով։ Հայաստանի Հանրապետությունից նախատեսված միջպետական վարկը ամբողջությամբ ստացվել է եւ ան կազմել է 45 միլիարդ 518.7 միլիարդ դրամի չափով։ 15 թվականին պետական բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 83 միլիարդ 107.7 միլիոն դրամի չափով։ Այսինքն նախատեսված ծրագրի 94.7%-ով ապահովել է ծախսերը։ Եղանի Ղարաբաղի Հանրապետության 18 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում ամբողջ զավալով եւ առանց էական ուշացումների ֆինանսավորվել են աշխատավարձերը, թոշակները, կրթաթոշակները, նպաստները եւ այն բոլոր ծախսերը սոցիալական, որոնք առաջնահերթության կարգով պարտավորել են ֆինանսավորել եւ այն ապահովել են։ Նիստում վերածնունդ եւ շարժում 88 խմբակցությունները հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու բյուջեի կատարողականին, ելնելով ներկայացված հաշվետվության ոչ լիարժեք լինելուց եւ հաշվետ պետության թերություններից։ Կքննարկենք դեմսական առիթը օգտագործում որոշ մտահոգությունների մասին հայտնել, հայտնել որոշ դիտարկումներ, քննարկումների մասով ու ընդհանրապես քաղաքականության մասով, ակնկալելով հաջողությունների քննարկումների ժամանակ այդ հարցադրումները որոշակի նաև պատասխանել։ Կանոնակարգի համաձայն պետբյուջեի կատարողականի վերաբերյալ նիստում հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել վերահսկիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Ավանեսյանը։ Ընդհանրացնելով ուսումնասիրության երբևուցության արդյունքները, ԼՂ վերահսկիչ պալատը եզրակացնում է, որ ԼՂ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում կառավարության կողմից ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հաշվետու բյուջետային տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված պահանջները։ Հաշվետվությամբ արտացոլված թվերը արժանահավատ։ Ներկայացվել են գլխադասային հանձնաժողովների ու մյուս խմբակցությունների տեսակետները, որոնք դրական էին։ Վերագնահատելով հանրապետությունում անցած տարվա ընթացքում պետական բյուջեով նախատեսված եւ իրականացված ծրագրերի ընթացքն ու արդյունքը ազգային ժողովի հայերենի խմբակցությունը դրական է գնահատում կառավարության 2015 թվականի գործունեությունը։ Կարծում ենք ասվածի համար բավարար հիմք են հանդիսանում նաև ազգային ժողովում պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները, որոնք ընդհանուր առմամբ ըստ ոլորտների ներկայացվել են մեր երկրի կայուն առաջընթաց։ Քննարկումների եւ մտքերի փոխանակման արդյունքում 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունն ընդունվեց 24 կողմ եւ 3 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ ԼՂՀ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի եզրափակիչ լիագումար նիստը եզրափակվեց խորհրդան կառավարություն հարցուպատասխան Հայաստանի ընդհանրակարգով եւ падգամավորական հայտարարություններով։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կարգավիճակը չի ապահովում նրա ժողովրդի բոլոր իրավունքները։ Այս մասին այսօր Երևանում ՀԱԿ-ը գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շթայմայերի եւ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպման ավարտին լրագրողներին ասել է ԼՂ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կարգավիճակը չի ապահովում նրա ժողովրդի բոլոր իրավունքները եւ Արցախի պետականաշինության գործընթացի անարգել առաջխաղացման բոլոր հնարավորությունները, ընդգծել է Կարեն Միրզոյանը։ Արցախի արտգործնախարարը նշել է, որ այս տարին ԼՂՀ-ի համար հոբելյանական է, նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 25-ամյակը։ Նրա խոսքով անհրաժեշտ են բոլոր քայլերը, որ เป զի ժողովրդի նվաճումները ճանաչված ձևակերպում եւ հաստատում ստանան երբևէ չեն քննարկել եւ չեն քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի որպես ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում լինելը։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ՀԱԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ համատեղ ասուլիսում։ Պատասխանելով վերջին երկու գագաթնաժողովների պայմանավորվածությունների իրականացման հերանեկարների մասին հարցին, նախարարը ընդգծել է, թե ամեն հանդիպումից հետո համանախագահները հարցնում են. կհարգվեն արդյոք պայմանավորվածությունները։ Ես նրանց մշտապես ասում եմ, համբերեք թող ադրբեջանական պատվիրակությունը գնա Բաքու եւ կտեսնեք, թե ինչպես է ներկայացնում հանդիպման արդյունքները։ Հետո եզրակացություններ արեք։ Այսօր Ադրբեջանը ցավոք փորձում է ձգել լարը եւ տպավորություն թողնել, թե պայմանավորվածությունն օգուտ են իրեն։ Չեմ կարծում, թե դա օգտակար է բանակցային գործընթացին, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը Երևանում հանդիպումների առանցքում էր։ Այս մասին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ մամուլի ասիլիսում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար, ԵԱԿ գործողնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շթայնմայերը։ Գերմանացի պաշտոնյան նշել է, որ երկու ամիս է անցել զինված գործողությունների վերսկսումից հետո, որի ընթացքում երկու կողմից էլ զոհեր եղան։ Կողմերի համար ոչ միայն անմիջական մասնակիցների, այլև ԵԱՀԿ-ի Ակնհայտ է, որ ստատուս քվոյի պահպանումն անհնար է։ Որքան երկար է ձգվում հակամարտությունը, այնքան մեծանում է սրման հավանականությունը։ Հարկավոր է խուսափել դրանից։ ՀԱԿ-ն ջանքեր է գործադրում եւ ես որպես գործող նախագահ երկարատև խաղացան փնտրտուքների մեջ եմ, ասել է Շթայնմայերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եկող շաբաթ կայցելի Երևան եւ Բաքու։ Սերգեյ Լավրովը եկող շաբաթ տարածաշրջանային այս կկատարի։ Հուլիսի 4-ին նա կայցելի Երևան, իսկ հետո կմեկնի Բաքու, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը։ Նա հայտնել է նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիական կողմն առաջարկել է նախագահների նման հանդիպում անցկացնել, ասել է Մամեդյարովը, չհստակեցնելով հնարավոր հանդիպման ամսաթիվը։ Խաղողագործությունը խնուշինակ համայնքում զարգացող ճյուղերից է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Խնոշինակցիները առհասարակ տոհմիկ խաղողագործներ ու գինեգործներ են։ Գյուղի բոլոր 131 անհատական տնտեսություններն էլ խաղողայգիներ ունեն, հայտնեց զրուցակիցս համայնքի աշխատակազմի քարտուղար Համեստ Ասրյանը։ Համարյա ամեն տնտեսությունում կա բաժանած կոխոզին օրոգոյ բաժանած լրիվ ունին, բայց անհատական մարդ կա, որ նորից շտացրալ է, նորից բաղակցել շտացրալ։ Որտեղ իրացնում խաղողը։ Իրացումը կատարում է հիմնականում կարբինա վինզավոդը, տեղ տանում հազնում, բայց այն կարդինալը դժգոհ տանում են կերպ Ստեփանակերտ շուկա կամ տեստինը փոխանակում ինքերբ ասկացում։ Հիմնականում դիքետ չկալի որ ժողովուրդը օզինտանի ծախին տա։ Կարդինալեն մասսավը շատ են շարժում ժողովուրդը։ Իսկ դա գիները ջրովիա։ Խաղը գինեն, չէ ջրովի պինչունի։ Նախկինում մրգատու շատ այգիներ կային խնուշինակում, որոնք այժմ հնացել են եւ Համեստ Ասրյանի գնահատմամբ այլևս պիտանի չեն։ Անհրաժեշտ է, ասաց նա, քանդել այդ այգիներն ու հողն ավելի շահավետ օգտագործել։ Գյուղի զարգացման բանալին համայնքի աշխատակազմի քարտուղարը տեսնում է ռոռոկման ջրի մեջ։ Եթե այգիներն ու արտերը ջրովի լինեին, գյուղացին որոշ չափով ապահովագրված կլիներ բնության կմաճույքներից, իսկ քանի դեռ ջուր չկա, մարդիկ հազիվ սեփական կարիքներն են հոգում, բերքն ու բարիքը քիչ են շուկահանելու եւ եկամուտ ստանալու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր մարզասերների համար։ Ռադեբուլում շարունակվող աշխարհի շախմատի վետերանների թիմային առաջնությունում տեղի են ունեցել 4-րդ տուրի հանդիպումները։ Հայաստանի հավաքականը այս տուրում 3-1 հաշվով հաղթել է Կանադայի թիմին։ Հայ շախմատիստները վաստակել են 8 միավոր։ Նույնքան միավոր ունեն նաև Իսլանդիայի եւ Գերմանիայի հավաքականները, սակայն հայկական թիմն ավելի բարձր լրացուցիչ ցուցանիշների շնորհիվ գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։